Կանացի podcast plus 1։ Կանայք ունեն մի հատ արտահայտություն կա, որ չեմ կարողam հասկանամ, женская солидарность-ը որն է։ Օ! Կինը ընտրության իրավունք չունի։ Եթե թույլ կտաք արտահայտություն։ Եթե թույլ կտաք, թույլ ենք տալ։ դե, Աննա օգնիր ավեկին։ Մենք քարանձավում մեզ ավելի լավ ենք զգում տղամարդիկ մտնում են իրենց քարանձավ, կանայք սկսում են խոսել։ Գեղեցիկ տղամարդիկ էլ են լինում։ Օ, մի րոպե, մի րոպե, ցավոտ թեմա է ավետ։ Մենք պիտիներ չունենք։ Դուրս արի մեր ոդկասթից։ Ախի մադրի արխա թողը Հարգելի ռադիոընկերներ եւ ոդկասթ լսողներ, այսօր մենակ չենք Հա։ Այսօր երեքով ենք։ Շատ հետաքրքիր թեմա ենք այսօր ուզում քննարկել միասին։ Չգիտեմ լսած կաք թե չէ, արտահայտություն կա տղամարդիկ Մարսից են, կանայք Վեներայից։ Նույնիսկ հեղինակ կա Ջոն Գրեյ հոկեբանական գիրք է, փորձում է բացատրել ինչու ենք մենք տարբեր։ Բնականաբար, ես ու Աննան քանի որ ներկայացնում ենք այստեղ գեղեցիկ սերը, մեզ էլ պետք է ներկայացուցիչ ուժեղ սերից, ավետ Ողջունիր բոլորին։ Ողջունում եմ բոլորին, <laughs> որպես ուժեղ սերի ներկայացուցիչ։ Շատ հաճելի է ձեր հաղորդմանը Պոդքասթ։ Պոդքասթին, այսինքն ժամանակակից լեզվով խոսենք։ Ժամանակակից <laughs> լեզվով խոսենք, այո, պոդքասթում հյուր լինելը շատ հաճելի է։ Դե չէ կլունգները մի քանս։ <laughs> Թեման թեման լսելով արդեն հասկանալի է թե ինչ է կատարվելու եւ հաշվի առնելով այն, որ Դու այսօր փոքրամասնություն ես։ Ես փոքրամասնություն եմ եւ գտնվում եմ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների ճշմարտ ներքո։ Երկու գեղեցիկ ներկայացուցիչների արանքում, այսպես ասած, բարից բունի մաստով դիսկրիմինացիան շարունակվում է հարգելի <laughs> հարգելի մեր ունկնդիրներ, բայց եթե կատակը մի կողմ, այո, շատ հաճելի է։ Աննա, հիմա դու համաձայն ես, որ մենք տարբեր ենք կանայք եւ տղամարդիկ։ Մի հատ հարցնենք Ավետին, որովհետեւ մենք ինձ թվում է թե քիչ թե շատ համակարծիք կլինենք, որովհետեւ մենք կանայք ենք։ Դու այդ արտահայտության հետ համաձայն ես Ավետ։ Տղամարդիկ, Մարսից են, կանայք Վեներայից։ Կասեմ այսպես, նախ համաձայն եմ, որ մենք տարբեր ենք, մենք եւ դուք։ <laughs> Այստեղից է սկսում է տարբերակում արդեն։ <laughs> Մենք եւ դուք։ Տղամարդիկ Մարսից են, կանայք Վեներայից են, ես այլ կերպ կասեմ, տղամարդիկ Մարսում են ամեն ինչ։ <laughs> Մարսում են։ Չէ, հա։ Իսկ կանայք Վեներայից են։ Վեներայի մեջ։ Մեկ-մեկ իշում են երկիր մոլորակ։ Մեկ-մեկ, երբ պետք է լինում կանանց, իրենք մեր երկրագնդից են, երբ չէ։ Համաձայն ես, որ մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով։ Ընդհանրապես այո։ Եվ օրինակ։ Էլի եմ ասում, երբ կանանց պետք է լինում, կանայք խոսում են մեր լեզվով մեր սովորական մահկանացուների լեզվով հասկանում են առանց առանց էմոցիաների լեզվով չորուկով ամեն ինչ հասկանում են ամեն ինչ լավ է համա միտեն բայց երբ չի համընկնում ինչ որ շահ կամ ինչ որ արտահայտություն լավ մեր շահերը հաճախ են համընկնում Դա նույնպես գալիս է ձեզնից։ Եթե լուրջ խոսենք, կարելի է միշտ էլ հասկանալ։ Ինձ թվում է, որ Բաբելոնյան աշտարակաշինությունը խոսում են միշտ Աստված բոլորին պատժեց լեզուները բաժանելով ոչ թե միայն ազգերի լեզուները բաժանելով, այլև կանանց ու տղամարդկանց լեզուները իրարից բաժանելով։ Մյուս կողմից հետաքրքիր չէր լինի, եթե մենք միշտ հասկանայինք իրար։ Ես էլ եմ դա ասում։ Այդ մի առումով չգիտես ինչու համակարծիք եմ Ավետի հետ։ Տեսակ։ Տեսակ։ Հիմա հիմա էլ համակարծիք։ Շահերի համընկնում։ Հիմա մենք խոսում ենք տարբեր լեզուներով, երբեմն, բայց հասկանում իրար։ Հա։ Մենք միշտ կարող ենք իրար հասկանալ։ Առորիայում, խոսակցականում, աղջիկները եւ տղաները միշտ էլ կարող են հասկանալ իրար։ Հարցն այն է, թե երբ են մարդիկ տարաձայնություն ունենում, այսինքն տղամարդիկ եւ կանայք։ Չէ, ինձ թվում է այս միջանցային տարաձայնությունների մասին չխոսք ավե ջան։ Նայր, կարող ենք համամիտ լինել իրար հետ։ Գիտես հարցը ինչու՞մն է, որ մենք տարբեր անկյուններից ենք նայում ամեն հարցին։ Տղամարդիկ ու կանայք մենք հասելով նկատի ունենք։ Լավ հարց խի, Հիմա հիմա դու տղամարդ տարբերակասի, ես կնոջ տարբերակակասի։ Որ ասում են տղամարդիկ Մարսից են կանայք Վեներայից, այս արտահայտությունը կարող է հասկանալ այսպես. մենք ավելի ռուսերեն բարգա մատերիալիզիրվանն ենք Հա։ Ավելի պրիզիմլյոննի ենք։ Ռուսերեն ռուսերեն բառը։ Մենք ավելի ավելի երկրային ենք մտածում, այսինքն այո, ռեալիստ ենք, կապված։ Բայց դու այդ տեսնում ես, դու նոր մոտ 3 րոպե առաջ ասացիր, որ մենք դեռ մարսում ենք։ Իսկ մենք մարսում ենք, կանայք, Վեներայից։ Չէ, ան, ինքը Մարսել բարի բայի։ Մենք ամեն ինչ մարսում ենք։ Մենք հասկանում ենք ձեզ, քանի որ մենք երկրագնդից ենք եւ բավականին երկար ժամանակ ապրում ենք երկրագնդում, մենք մարսում ենք ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է։ Արի որ սենց ընդհանրական չխոսենք, իրար չկարողանանք հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, օրինակներ։ Այդ Ես ես լիովին հասկանում եմ, ասեմ նա։ Չէ, չես հասկանում։ Եթե եթե մենք իրար չենք հասկանում, մենք նորից իրար չենք հասկանում, մենք էլի վեներային իրար տեղ չենք տալի, ոչ մեկ, ոչ մեկ, ինչի լսում։ Ես կլռեմ։ Ահա, շնորհակալություն матрիարխատ ռուլիտ։ Այ ես այն Մարսելու պահն է։ Ես կլռեմ։ Կլռեմ։ Մարսել համար 1 կհաշվես, podcast-ի հա, վերջում կասես, քանի մարսել եղավ երբ լինում է խնդիր, միջանցնային խնդիր, ասենք վերցնենք զույգի պարագայում, ինչ որ խնդիր է լինում, կանայք միշտ ուզում են այդ խնդրի մասին խոսեն։ Ուհ։ Տղամարդիկ միշտ ուզում են լռեն չխոսեն ժամանակ ու նույնիսկ այդ գրքում, որի մասին ես հիշատակել եմ սկզբում, գլուխը նվիրված հենց այդ հարաբերությունների այդ պահին ու գրված է տղամարդիկ մտնում են իրենց քարանձավ, կանայք սկսում են խոսել։ Ասեմ միշտ չէ այդպես, որ տղամարդիկ մտնում են իրենց քարանձավը։ Տղամարդիկ իրականում մտնում են իրենց քարանձավը այն ժամանակ, երբ դա իրենց ձեռնտու է կարևոր խոստովանություն է նա երբ իրենց ձեռնտու է այսինքն երբ իրանք այն գլխից հասկանում են որ իրենց մեղավորությունը այդտեղ կա նրանք մտնում են կարանձա ու չեն ուզում խոսել որ իրանք էլ սխալվում են բայց անարդար տղամարդիկ նայեք մենք էլի մեղավոր դուրս եկանք բայց մարսել համար 2 հա մարսել համար 2 ասենք համաձայն բայց մենք միշտ չէ որ մտնում ենք քարանձավ մեր քարանձավները չենք մտնում այն ժամանակ, երբ տղամարդիկ են տարբեր, ասեմ իմանաք, օրինակ ես միշտ սիրում եմ ամեն ինչ քննարկել, միջև վերջի դուրս արի մեր ոդկասթից դու այնտեղ մարդու չես մորել։ <laughs> Եկ բերեք արսենին։ Ես լռեմ, դուք խոսացեք։ Չէ, չէ, չէ։ Իրականում տղամարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է խնդրի մասին գիտես չխոսելը ինչ իմաստով, չքննարկել ինչու այդպես եղավ, կամ գուցե մենք ենք ավելի շատ խոսում դա թե իրանց թվում է թե դա արդեն չափից դուրս շատ է։ Կան կանայք, ես կարող եմ բացահայտ ասել, որ շատ խոսում են ու այսքան քննարկումներ շատ ավելի շատ շատի քչի շատի քչի մասին չէ բնավ, որովհետև իրականում իրականում կան հա ճիշտ է կան կանայք, որոնք շատ են խոսում ռուսերեն բառարանի մի բառ էլ ես ավելացնեմ ավետի, հա, պիլետ Պիլը։ Հա, սղոցում է։ Հա, հա, հա։ Պիլը։ Ես թարգմանն եմ, ըստ էս թարգմանիչն եմ աշխատում։ Սղոցում է համարական դրա մասին չէ խոսքը։ Խոսքը ընդհանրապես այն մասին է, որ քննարկեն, պատճառահետևանքային կապը բացահայտեն։ Քննարկելու բան էլ լինի, է, հարցեր կա, որ կարելի է քննարկել, բայց երբ քննարկում ես ամեն ինչ, մարդու հետ ով դե լավ չեմ ասում բոլոր ընտանիքներում այդպես, բայց երբ տղամարդը գործից հետո հոգնած, գալիս է սկսեցինք, ուրեմն, ուրեմն, ուրեմն եւ այստեղ նորից մեծ Ես պետք է ասեմ, անպայման։ Ես գիտեմ, որ դու ճիշտ կասես։ Նայեք, տղամարդը չգիտես ինչու աշխատում է եւ միշտ հոգնած է գալիս աշխատանքի։ Շատ ճիշտ արտահայտություն է։ Տղամարդը չգիտես ինչու աշխատում է հիմա այդ տարբերությունը սկսվում է դրանից։ Չգիտես ինչու խի է աշխատում տղամարդը։ Եվ նա միշտ տղամարդը հոգնում օրվա վերջ։ Այ ես էլ եմ այդ ասում։ Քիա տղամարդը միշտ հոգնած գալի է աշխատանքից։ Իսկ ինը պետք է գա աշխատանքից։ Հոգնած չէ ժպիտը դեմքին։ Ես բացատրեմ։ Մի դե րոպե, մի րոպե։ Բոլոր բոլոր գործողությունները տանը արած լինի ճաշը եփած աննա թվարկում ենք իրար հետ փոշիները վերցրած երեխաների դասերը սովորած կերակրած երեխաներին ճաշը պատրաստած։ Ճաշը պատրաստածի երկրորդ ընթացած։ Նայած կարող է երկու անք, երկու անք։ Այսինքն 1 2 եւ իհարկե ձեր շորերը ընտի պատրաստի վիճակում որ հաջորդ օրը դուք հակնեք։ Իդեալական հարթուկա։ Արևտուրը տանը արևտուր։ Օ, մի րոպե, մի րոպե, ցավոտ թեմա է ավետ։ Ավետ շատ ցավոտ թեմայի կապը ու այդքանից հետո գինը չպետք է հոգնած լինի, իսկ տղամարդը աշխատանքից գալիս է հոգնած։ Մի րոպե, եւ տղամարդը եւ տղամարդը Մարսել համար 3-ն է ավել։ Մարսել համար 3 հիմա երբ տղամարդը գալիս է հոգնած աշխատանքից։ Ուրեմն հիմնավոր պատասխան։ Սրանց էլ հիմնավոր պատասխան էլ չեք լսելու։ Շատ բարձ բացատրություն կա։ Այո։ Խոսքը մտավոր հոգնածության մասին է։ Կինը Կորոնոմ քեզ։ Չէ, մի րոպե։ Մի րոպե։ Մի րոպե։ Լավ, լավ, սպասի, սպասի։ Մենք քեզ կլսենք։ Գոնե այս պոդքասթի շրջանակներում դուք եք մարսեք, էլի, մի վեներեք։ <laughs> Լավ։ Մտավոր հոգնածության մասին է։ Դուք ինչ անում եք Կինը ինչ ինչ անմա անմա ավտոմատ կերպով, այսինքն մտածելու կարիք էլ չկա։ Ճաշա պետք սարքել, ճաշ սարքվում է, երեխան կերակրվում է, հացը դրվում է, լվացքը արվում է, իսկ տղամարդը աշխատանքի մեջ է գտնում։ Մտավոր մոզգը միացրած 100-ի տակ ինքը սաղ օրը աշխատում է, նայած աշխատանքին, բայց դե միշտ պետքա մտածել։ Չէ, կներես մի հատ մի հատ ավելացնենք, իսկ եթե կինը աշխատում է ու պլյուս այդքանը։ Ես էլ եմ ասում կնոջը աշխատելու համար էլի այդքան շատ մտածել պետք չի։ Այսինքն ինչ անում են երեխաների համար են անում։ Մի րոպե, մի րոպե։ Փաստորեն, <laughs> օրինակ 3 հոգի ենք, օրինակը մեր վրա են բերում, ուրիշի վրա չեն բերում։ Ես ու Աննան այստեղ չենք մտածում, դու մտածում ես։ Հիմա նայեք։ <laughs> Լավ։ Լսում ենք։ Հիմա, հիմա նայեք։ Դուք նայեք, մեր ունկնդիրներն են լսեն։ Դուք էլի աշխատում եք ու գնում եք տուն, չէ՞։ Ահա Բայց ինձ չի թվում, որ դուք գնում եք տուն։ Սկսում եք ձեր ամուսիններին հարցերով երեկոյան ճնշել կամ պատասխան ուզել ինչ որ երկար մեծ հարցերի միայն այն բաներն է, այո, չեք սողոցում։ Միայն այն հարցերն է քննարկում, որ շատ կարևոր է։ Իսկ կամ պարագաներ, երբ մտնում ես տուն, մեզանից դեզանից հեռու, մտնում են տուն տղամարդիկ, ու սկսվում է։ Բայց մներ թե բայց մեկը բայց մա տիս տղամարդը մտելա տուն, որ հանգստ գոնե մի կես ժամ, ինքը հանգստանա հաց ուտի, պարկի կամ նստի։ Փաստարկ համար 2։ Կինը ամբողջ օրը պատասխանատու է տան եւ երեխաների համար։ Կինը ամբողջ օրը չէ, կներեք, չեմ մարսում։ Մարսել համար համար 4-ը չի լինում։ Կինը ամբողջ օրը սպասում է որ իր ամուսինը կամ թեկուզ ամուսինը չի, եղբայրը գատուն ու ինքը հարցեր տա։ Ահա սաղ օրենք մտածում է թե ինչ հարցեր տա։ Բա հիմա ինչ արես, հիմա ում հետ, կարա գործի չի, կարողա գործի չի, կարողա գործի չի, կարողա ունեն գործի, ես ինքը գործի չի, ու տենց։ Չէ, այդ փաստորեն դու շատ ես նայում հայկական սերիալներ։ Չէ, հակառակը, ես սերիալներ տենում։ Մենք ենք քիչ նայում։ <laughs> Հակառակ։ Ես քեզ վստահեցնում եմ, անձամբ ես իմ շրջապատում նման կատեգորիական այք քիչ եմ ճանաչում։ Լավ, ես էլ ասեմ տղամարդկանց անունից։ Մենք ուզում ենք երեկոյան գալ տուն։ Ահա։ Ճաշը պատրաստած լինի։ Մի րոպե։ Չէ, մնացած բոլոր մանրուկներն են նշիր։ Դուք ուզում եք գալ տուն։ Գալիս ենք տուն, ուզում ենք հանգստանանք գոնե մի քիչ։ Մենք խոսանք այն բաներից ինչ պետք է Հետո էլի մի փոքր հանգստանալ։ Հա, հետո մի քիչ հանգստանանք։ <laughs> Բայց հետո հետո արդեն քննարկենք կարևոր հարցերը։ Ուզում եք գաք տուն, բախնիկ ազատ լինի անպայման, որ դուք մտնեք լողանակ, ու կարևոր չի, որ ուրիշ ուզում մտնի։ <laughs> Իրանք աշխատանքից եկել են, բախնիկը պետք է ազատ։ Սա որ տանն է, ինչ էի կարող։ <laughs> Տենց է։ Հետո սպասում էինք, որ դե, աշխատանքից գայք նոր մտնենք քարնի։ Դե կներեք։ Անպայման պատրաստ լինի ու տակ լինի։ Ու սեղանը սիրուն, մի րոպե, մի րոպե, մի րոպե։ Ու սեղանը սիրուն պատրաստված լինի, բոլոր ճաշերը տակ լինեն, սպասի։ Երեխաները։ Նայ, նայ, նայ, բայց մի րոպե հաս։ 5-րդ մարս։ Զգացիք չէ օկնություն է կանչում։ Ավետ։ Աննան քնականչ, Աննան էլ եկին։ Այ աստուց։ Նայ, նայ, նայ, նայ։ Հա։ Երեխաները պետք է լռեն այդ հատվածում։ Ահա։ Ցանկալի է, որ մայրիկը երեխաներին вообще վերցնի ու տնից դուրս գա, երբ դու Գալուս գնես։ Սահակյանն հիշեց։ Երեխաները պետք է մեծանան։ <laughs> Ու ամեն դեպքում կմեծանան։ Չէ, անդրադառնանք բաղնիկի։ Նա, եթե գաս տուն, օրինակ, <laughs> հա, որքան է տարօրինակ թեմային եմ կպել։ Եթե գաս տուն, ասենք, ուզես մտնես բաղնիկ, չէ, չուզենաս մտնես բաղնիկ, օրինակ։ Այո։ Միանգամից հարց է առաջանում, բայց ի՞նչ ես մտնում բաղնիկ։ Կարող է ուրիշտեղ բաղնիկ ես արել։ Հիմա եկեք դրա մասին խոսանք։ Ստիպված դու մտնում ես բաղնիկ, որ ավելորդ հարցեր չառաջանան։ Նորից հարցնեմ, ավետ դու հաստատ սերիալներ չես նայում։ <laughs> Նայում եմ մեկ-մեկ, բայց մեր առօրյանն է մի սերիալ ամեն։ Չէ, փաստորեն շատ է ազդել քեզ վրա։ Ես սենց ասեմ, ընդհանուր գարմոնիա կա, բալանս կա, ասենք մեկը մեր ընտանիքում, ինչքան էլ կա, չեմ ակերեսային տարազանցներ, որ ինչքան են հաճախ մտնել բաղնիկից։ Կանեջ բաղնիկի կարիք չլինի, դու պետք է մտնես բաղնիկ։ Նոր թե օր արտահայտությունա ընտանիքի կարևոր կանոններից մեկն է, որ ավելորդ հարցեր չլինեն։ Պիտի անպայման հաց ուտես, թե չէ որտես հաց կերել, խես հաց կերել։ Հա, չես հա, ուտում, ասում են սոված ես մնում, հաց ես ուտում, ասում են տենց գնացել եք հաց եք կերել, եկել ես տուն։ Լիքը բաներ կա, որ չգիտես, այդ ոսկե միջինը ոնց բահես, որ հարցեր չառաջանա։ Հիմա համաձայն ես։ Հա, ասա։ Այդ մտքին, որ Չէ, ընդհանրապես չէ։ Համաձայն ես, որ տղամարդիկ ինչ որ խնդրի դեպքում մտնում են քարանձավ, իսկ կանայք ուզում են խոսել։ Իրականում կա այդպիսի բան, որովհետև տղամարդիկ, ինչպես նաև կանայք, բայց կանայք խոսում են մեկ-մեկ դրա մասին ավելի շատ, քան տղամարդիկ։ Մենք ունենք մեր առօրյա խնդիրները, ասենք, մտածելու լիքը բան։ Մենք ուզում ենք մտնենք մեր քարանձավը, ձեն չլինի, вообще, ընդհանրապես։ Մենք նստենք, մի քիչ մտածենք, տենանք ինչ հարց ոնց ես էլի ասում եմ, իմ պարագայում եմ ասում, տղամարդիկ էլ են տարբեր նստենք մտածենք, որ հարցը ոնց պետքա լուծվի, ինչը ոնց պիտի արվի։ Այդ ամենը կապվածա թե ընտանիքի մեջի հարցերին եւ թե ընտանիքից դուրս։ Բայց մի րոպե, երկրորդ համաձայնությունն էլ եմ ուզում ստանալ քեզ։ Ճարես <laughs> ինչ։ Նայ, համաձայն ես, որ տղամարդիկ շատ հաճախ ուրճացնում են իրենց հոգնածությունը։ Կա տենց բան։ Всё, շնորհակալություն, Խոստովանեցի։ անցանք երկրորդ թեմային։ Բայց վախտել կա որ իսկական Շո, շո, շո, էլ կանես Շո, շո, Չէ, մի րոպե։ Կա ժամանակ, ինչքան մեկ խոսացեք ես կա վախտ որ դու գնում ես տուն, ինչ կա Չէ, չէ, ահա ավե, որ մարդը հոգնած ու քեզ չեն չորսն է, թե հավատում հինգը։ արդեն։ 5-ը, 5-ը։ 5-ը։ Վեց։ Չէ, 5։ Ա, Այն չէ, չորրորդ վեց։ չեղավ։ Չէ, կար, հետո։ Համար հինգ։ Լավ, ասենք 5, մեկը ձեզ։ Լավ, մեկը նվեր։ ձեզ նվեր։ մենք ինչքանով ենք տարբեր։ Ուզում եմ տեսնել թեման որտեղից սկսեմ, որ հասկանաս։ Լավ, ասենք թե։ Այս տարբերությունից։ Չէ։ Նայր, երբ դուք հիվանդանում եք եւ ձեր ջերմությունը 37 ու 2 2 նույնիսկ 1 Չի ձգում երբեք 37 ու 1 ու 37 ու 2-ը ես ձեզ դեկ ընդհատեմ որպես բակալավր ավարտած, հա։ 37-ական կրթություն ստան 37-ական, 37-ը 1-ն ու 37-ը 2-ը ամենավատ ջերմությունն է, որ մարդ կարող է։ Լավ, կներես, լավ, 36 ու 9։ 39 ասեմ։ 38-39, լավ, ինչևէ, դու ինձ հասկացար, երբ դուք հիվանդանում եք, կարճ կոնկրետ, թեկուզ ամենաաննշան։ Մենք գրիպ ենք։ Թեկուզ, հա, դու գրիպ եք։ Դուք պատրաստ եք ժառանգություն գրել։ Դուք դե, ձեզ Հիմա գոյության կռի բնական դրություն կա աշխարհում։ Կինը 38 ու կես շատերիս հանդիպած դեպքերը։ Ասում բոլորիս առօրյայում իհարկե բոլորս էլ առնչվում ենք դրան։ հա։ Ունենք իհարկե տարբեր ենք, բայց հիմնականում երեխաների պատասխանը միևնույնը մայրիկն է տալիս։ Եվ ընտանիքի պատասխանը մայրիկը տալիս։ Հիվանդ լինելու զուգահեռ նա երեխաների հետ էլ է փորձում է երեխաների խնդիրը լուծել։ Տան ճաշն է պատրաստում, որ ոչ մեկ սոված չմնա ասենք թե եւ քիչ է բողոքում իր վիճակից։ Նա հիմա հիմա տաթևը շատ շատ հերվից է գա։ Հա, շատ նուրբ եմ սկսում։ Շատ հերվից։ <laughs> Շատ նուրբ եմ սկսում հետո։ Опасный тема եք պեցա։ <laughs> Վտանգավոր։ Այո, վտանգավոր թեմա։ տեմա թեմա։ <laughs> Թարգմանչուհի Աննա Գրիգորյանը։ Հավետ, ինչու եք դուք այդքան ցավոտ տանում ձեր հիվանդությունները։ Հիմա ասեմ Ասա։ Հիվանդությունները։ <laughs> Երևի եթե գիտական տեսանկյունից նայենք, Դու բժիշկ չես, так что անցանք գործնականի ոչ թե գիտակ։ կներեք ունեմ կրթություն, Բժշկական։ այո։ Եվ զարմացրում ես։ Սպասիր, սպասիր։ Առաջի կրթությունը սենց բժշկական է, բարձրագույն է, թե դե չգիտեմ ստոմատոլոգիան ինչքանով է անասնաբուժական, բայց Փաստորեն բացահայտում խի են ասում, խիա տարբերությունը հենց տղամարդկանց ու կանանց ի սկզբանե դրվում, որովհետև կանայք ունեն մի այլ, ասենք, վերևից լինի թե գեներով լինի ծրագրավորվածություն կյանքի Այսօրվա ոդքասթը չստացվեց։ Ես Բորցելոյում հիմնավոր եմ։ Իս տղամարդիկ ունեն մի այլ ծրագրավորում, ելի գալիս է բալանսից, այսինքն գարմոնիայից տղամարդու, որ լինի միշտ գարմոնիա, տղամարդու եւ կնոջ մեջ լինի բալանս, այսինքն միասին լինեն ին-յան, տարբեր լինեն, բայց բերեն ընդհանուր մի բանի, գան ընդհանուր մի հայտարարի, լինեն մի ամբողջություն։ Դրա համար էլ կինը տարբերվում է տղամարդուց։ Կինը ավելի, ասեմ, դուք ավելի հանձնվում եք կամ ինչ կա այդ ենք ասում, դիմադրողականությունը ձեր ավելի շ շատ է։ Ահա համբերատարությունն էլ է կարելի ասած ավելի դուք ավելի ուժեղ եք։ Հիմա կարևոր բառ ասեցի, հիմա ուժեղ սերի ներկայացուցիչները ովքեր են իրականում։ Որովհետև չի կարելի կանանց ասել գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչ, եկեք դա Գեղեցիկ եւ ուժեղ։ Գեղեցիկ տղամարդիկ էլ են լինում։ Ուժեղ կանայք էլ են լինում։ Կանայք ավելի ուժեղ են, քան տղամարդիկ։ Արի խոստովանենք։ Այսօր պոդքասթի թեման, պոդքասթի թեման դա կարծրատիպն է, որը իրականում գնալով հետս հետե վերանում է։ Դուք տեսնում եք, թե աշխարհում ինչ է կատարվում։ Ահա Դա եղել է անցյալում, միջնադարում։ Ես նորից օգնություն եմ լսում ավետից։ Աննա հա, հա, օգնի, հա, աղերս է, օգնության աղերս։ Աննա օգնիր ավետին։ Մենք հիվանդանում ենք, ես ինձ վրա ասեմ, ես հիվանդանում եմ, ես գիտեմ, որ շուտ պիտի առողջանամ, որովհետև գործեր կա։ Որովհետև կտակ պետք է գրե։ Դրա համար պարկում եմ, որ առողջանամ, օրինակ։ Կամ չի ստացվում պարկել, բայց կանոջ դեպքում ինքը գիտի թե ամեն դեպքում, ասենք ընտանիք կա, որ առանձին է, չէ՞ ապրում, ասենք տատիկներից, մամիկներից, ինքը գիտի, որ սա իր վրա է տունը ամեն դեպքում իր վրա երեխան դա ինստինկտ համասարքանին շատ վտանգավոր քայլում է ավետը սաման չպետք է ասնել <laughs> շատ շատ ինստինկտ համասարքանին կա գոյություն այդպեսի հասկացողություն տղամարդիկ շատ վաղ չունեն ինքնապահպանման բնազդ ինքնապահպանման բնազդը տղամարդիկ շատ դեպքում կամ չունեն կամ չեն օգտագործում։ Զարգացած չի։ Կանանց մոտ դա ավելի վառ է արտահայտված եւ լավ է զարգացած։ Որովհետեւ մայրիկ են։ Երևի թե։ Երևի, ես չեմ կարող ասել։ Բայց դուք է հայրիկ եք, խիտ ձեր մուտքի <laughs> զարգանում ինքնապաշտպանողական բնազդը։ Մի հատ լավ մուլտֆիլմ կա է, Կարոլ Լև։ Ահա։ Հա, այն որ Սիմբան զարթնում է միջև արևը դուրս գալը նոլան ասմա քո տղան զարթնելա Մուֆասային ասում, ասում եմ միջև արևը դուրս գալը ինքը քո տղան։ <laughs> Հիմա դա ոչ միայն արևը դուրս գալու միջևի ու հետո իմասն է խոսքը, այլ մենք ամեն դեպքում հայր ենք, մեր երեխաներն են։ Դուք ուզում եք հայր լինել երեխա խաղալու պահին։ Չէ, կարող ասեմ լիքը հիմա այս թվում Ղարաբաղ, Հայաստան, ընդհանրապես աշխարհում լիքը տղամարդիկ կան հայրիկներ, որ իրենք էլ են ավելի լավ երեխաներին պահում, ոչ թե ավելի լավ, այլ ձգտում են մաքսիմալ օգնել կանանց։ Օրինակ դուք հացեք սարքում եք երեխաներին պահում եք։ Անձամբ օրինակն էլ բերեմ։ Սարվասեր կա։ Չէ, իհարկե կա, չէ, ես ընդհանուր համարուրեցը չկա։ Ես անձնական դեպքերի ես անձնական դեպքերի մասին չեմ խոսում, բնականաբար, ասենք թե հա ընդհանուր առմամբ եմ խոսում, որտեվ ասենք իմ դեպքում էլի մամուսն ցլավ օկնական ես չունեմ։ Ես ընդհանրական եմ խոսում, որ ընդհանուր կա նման բան, ու դու չես կարող չհամաձայնել, որ մեծամասնությունը միևնույն է։ Էլի եմ ասում, դա մեր գեներում ինստիտուտում է ծրագրավորված է հենց այդպես։ Տղամարդը պիտի լինի իր տեղում, կինը պետք է լինի իր տեղում, որ միասին կարողանան տղամարդու դե պատկերացում։ Այդպես դաստիարակվում են երեխաները։ Ի սկզբանե երբ աչքերը բացում են տղամարդիկ եւ կինը։ Ես այստեղ մեզ ինքներս կմեղադրեմ մեծամասամբ կանայք են հենց մայրիկներն են մեղավոր, որ իրենց տղաները այդպիսի դաստիարակություն են ստանում եւ այդպիսի մտածելակերպ։ Ես ձեզ մի բաներ կասեմ, ինչ ուզում եմ լինեի, ասենք ընտանիքում։ Մեկը կինը, իրատունությունը շատ վաղ նաև սիրում է ցուցադրել կամ արտահայտել, լինել մի քիչ թույլ։ Բայց իրականում գործնականում ավելի ուժը Գործնականում ավելի ուժեղ է, բայց ինքը երբեմն ձևացնում է որտեղ, որովհետև երբեմն ուզում է տեսնի այդ ուժը իր տղամարդուց։ Տղամարդիկ է զգում են այդ ֆալշը։ Տղամարդ չէ, տղամարդիկ է սիրում են այդ պահը։ Անկեղծ եղիր, սիրում են զգա, որ իրենք են ուժեղ։ Դե հա, Բայց ինչ է ստացվում, որ ամեն ինչ ֆալսիֆիցիրվում է, հա։ Ֆալշում ապրող երկիր ու աշխարհ։ Անցանք հաջորդ թեմային։ Մեր երևի վերջին թեմային, որովհետև շատ երկար ենք խոսում իրականում։ Ինչու Նապոլեոնի գենը ժառանգել են կանայք եւ ոչ տղամարդիկ։ Այսինքն մի քանի աշխատանք միաժամանակ կատարելու մասին է խոսքը։ Դա թյուր ինֆորմացիա է։ <laughs> Ասեմ, այդպեսի բան չկա։ Ապետ տղամարդն էլ նույնպես կարողանում է մի քանի գործ անել։ Հարցն է, որ տղամարդը գերադասում է մի քանի գործ անել, որ գործը արվի, թե մի հատ գործ անի, որ գործը լավ ստացվի։ Իսկ կինը ընտրության իրավունք չունի, ուրիշ ընտրություն չունի։ Ինքը ինքը պիտի անի այդ մի քանի գործը մի անգամ։ Պիտի։ Պիտի, ոչ թե ոչ թե պիտի, այլ ինքը պիտի որ ամեն դեպքում ինքը պետքա հասցնի համ շորը, համ լվացքը, համ հացը, անդրադառնում ենք նույն թեմային։ Դրա համար ինքը ընտրում է որ սա մի անգամից անի։ Ոնց կստացվի, կստացվի։ Ու ստացվում է լավ բավականին լավ իկոգում։ Ես ձեզ պաշտպանում եմ, <laughs> հասկանում եք։ Իսկ տղամարդը ընտրում է ինքը լավա մի քանի գործ անի, բայց վատ, որովհետև ինքը չգիտի էլի վերջը ինչպես կստացվի, այսինքն գործերը լավ կստացվի, վատ ինքը ընտրում է որ լավա մի գործ անեմ, լավ ստացվի, հերթ հերթով, ըստ հերթականության։ Քանց թե մի քանի գործ միանգամից արվի, որի վերջը ինքը ասենց ասեմ չի տենում, որ այդ գործերը սաղ լավ կստացվի։ Որովհետև ինքը տղամարդը չպետք է, պիտի չկա տղամարդուն, հաստորեն Հա ուզում եմ ես ասել, հա։ կանանց պիտիները հասկացանք, տղամարդուն պիտիները մի հատ նշես։ Եվ այստեղ ես հրափակում ենք մեր ոդկասթը։ <laughs> Երեխաները պետք է մեծանան, հա? Տղամարդիկ պետք է մեծանան։ Իրականում տղամարդիկ հասկանում են, որ իրենց ուսերին է շատ ընտանեկան գործեր, հոգսեր իրենց ուսերին է եւ ամեն դեպքում իրենք պարտավոր են անեն այդ ամենը։ Մեր պիտիները, ասենց ասեմ, անդրադառնանք թեմային, մենք պիտիներ չունենք ծափարություններ։ Այ այստեղ դու ծափարություններ կդնես։ Ես բրավո։ մի փոքր եզրափակ ենք։ Ես ուղակի քո հետ խոսելով, հա, միասին խոսելով մենք ես մի փոքր եզրահանգում կարող եմ անել, որ բոլորս է կին թե տղամարդ պետք է ունենանք մեր կոմֆորտ զոնան։ Այսինքն մեր ռուսերեն հիմա ես մի բառ կասեմ, դուք կթարգմանեք։ մեր պրաստրանստվան տարածություն որ տարածությունը սեփական տարածությունը սեփական տարածությունը որ պետք է թողնել տղամարդուն իր սեփական տարածությունում եւ տղամարդիկ կնոջը թողնել իր սեփական տարածությունում։ Ավելացնեմ, ոչ թե թողնեն տղամարդիկ, այլ ստեղծեն կանանց համար այն սեփական տարածությունը այս ինչ տեսնում ես քեզ վրա դրական է ազդում կանանց հետ շփվելը ավելի կոմֆորտ զոնան կտեսնի եւ կզգա այդ դեպքում ինձ թվում է տարաձայնություն չի լինելու շատ եթե լինի շատ քիչ են լինելու դե բնական է պիտի տարաձայնությունները լինեն որ ինչ որ բան ավելի դեպի լավը գնա թե չէ լճացում է տեղի ունենում համաձայն եք դա թեվավետ որ պետք է ունենանք մեր բնականաբար Տեղամարտիկ Մարսից են կանայք Վեներայից։ Հոկեբան Ջոն Գրենն է իր գիրքը այդպես վերնագրել, մենք էլ այդ վերնագիրը վերցրել ենք որպես մեզ այսօրվա ոդկասթի թեմա, հրավիրել մեր գործընկերոջը Ավետին ու միասին փորձել հասկանալ ով է մնացել Վեներայում եւ ով է Մարսում։ Ես վերջի եթե թույլ կտա, այդ պարզապես հաշվի առեք մի բան, որ այդ թեման բարձրաձայնել ու մարդկության բավականին մեծ մասայի տեղ է հասցրել հենց տղամարդը դա ձեզ պետք է ինչ որ բան ասի։ Մի ոչ նորից օգնություն եմ զգում, կանչում է ավետ օգնիր Աննա։ Ավետ, այստեղ մեղադրական ոչ մի բան չկար։ Մենք փորձում ենք հասկանալ ինչու ենք մենք այդքան տարբեր։ Մենք քարանձավում մեզ ավելի լավ ենք զգում։ <laughs> Վերջ։ Վերջ հիմնավոր պատասխան։ Հիմնավոր պատասխան։ Աննա ավելացնելու բան ունես թե փակեմ։ Ուղղակի ես իմ համար հասկացա ու միջև դա էլ հասկանում էի, որ բոլորսը պետք է ունենանք մեր տարածությունը։ Ահա։ Եվ թողնենք մարդ մնա ինքն իր հետ մնա, կարևորը։ Իհարկե։ Եթե դու ինքդ քո հետ հաշտ լինես, հաշտ կլինես նաև զուգ ընկերոջ հետ։ Մնացեք ինքներդ ձեր հետ եւ մնացեք իհարկե Արցախի հանրային ռադիոյի հետ։ Մենք կմիանանք հաջորդ շաբաթ։